رحمتي الذي Sesli Kur'an küllerde Gözyaşı sevince Dönüştü gözlerde Rahmet yerleri esti Kur'an küllerde Gözyaşı sevince dönüştü gözlerde Tek hükümran Allah'tır bak günlerde İslam'ın gül fedası yüksel dinine Zafere aslandı zafere, zafere, zafere, aslandı zafere. Ali'nin kılıcı Hüseyin'in elinde, savaşır meydanlarda, aslandı zafere. Savaşır meydanlarda, aslandı zafere. Bahardır tomurcuk verdi bütün ağaçlar laleler. Karlar ve topraklar Bahardır tomurcuk Verdi bütün ağaçlar Lalelerle doldu Tarlalar ve topraklar Kolları sıvamış Korkmadan çalışanlar Ekilen biçilir Bir hasat vaktinde Zafere zafere Aslanı zafere Zafere aldı zafere Ali'nin kılıcı Hüseyin'in elinde Savaşır meydanlarda at kaldı zafere Savaşır meydanlarda at kaldı zafere Bugünkü meşakkat yarın rahatlıktır Bugünkü esaret rahatlıktır. Bugünkü meşakkat yarın rahatlıktır. Bugünkü esaret yarın azatlıktır. Güneş ülkesinden bizi gün ısmarladı. Zulmetin sonu İslam'dır elbet yine. Zafere, zafere, aslandır zafere. Ali'nin kılıcı Hüseyin'in elinde Savaşır meydanlarda Az kaldı zafere Savaşır meydanlarda Az kaldı zafere